Ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմելու են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված հրայր Մհերի Դանիելյանի մարտական ուղու մասին։ Հրայր Դանիելյանը ծնվել է 1997 թվականի հուլիսի 22-ին Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղում։ 2003 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ընդունվել է Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոց, որտեղ սովորել է մինչև 7-րդ դասարանը։ 2009 թվականին տեղափոխվել է Շուշի եւ ուսումը շարունակել տեղի Մուրացանի անվան ավագ դպրոցում։ 2014 թվականին ավարտելով ավագ դպրոցը ընդունվել է Արցախի Պետական Համալսարանի տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն բաժինը։ 2015 թվականին զորակոչվել եւ ծառայել է Պաշտպանության բանակի շարքերում որպես D20 դե հրետանային դիվիզիոնի հրանոթի հրամանատար։ Մասնակցել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մարտական գործողություններին։ Հրայրի մայրը Երազիկ Դանիելյանը Հուզմունքը մի կերպ զսպելով է պատմում որդու մանկության եւ պատանեկության տարիների, ինչպես նաեւ մարդկային արժեքների մասին։ Շատ էր սիրում դպրոցը, մանկապարտեզ չէր հաճախել ինքը, գյուղում չկար մանկապարտեզ։ Մեզ թվում էր, թե շատ դժվար կհարմարվի ինքը, որտեղ բոլոր ընկերները դա համադասարանցիները բոլորը մանկապարտեզից գնացած էին։ Բայց շատ շուտ հարմարվեց ինքը դպրոցին, սիրեց դպրոցը, երբեք չէր տրտնջում հարավոտներ արտանալուց Դերևս հենց այդ դպրոցական տարիներից ես զգացի, որ հրայրի մոտ հեկումը դեպի պատմություն շատ էր սիրում առանձնապես։ Երևի դա էլ նրանից է, որ ես էլ եմ մասնագիտության պատմական հայր մեր պատմական։ Եվ միշտ ընտանիքում մենք շոշափում ենք պատմական թեմաներ, լինում են եւ վեճեր այս կամ իրադարձության մասին։ Ինքը միշտ ակտիվ մասնակցում էր եւ ես զգացի, որ հրայրը լինելու է չեմ ուզում գովաբանել լավ պատմական, որովհետեւ նրա մտքերը, նրա ընդունակությունները եւ ես տեսնում եմ հպարտանում է ճիշտ ասած եւ քննայ բարձրացնում է։ Միշտ ասում է հրայր ուրախ եմ եւ հույս ունեմ որ գերազանցես մեզ, բայց չի ուզում ասպես գերազանցել ինքը Իսկ արդեն երբ տեղափոխվեցինք Շուշի, նկատեցի, որ նրան արդեն ձգում է նաև զինվորականի գործը, որովհետև անընդհատ սկսեց խոսել արդեն ինչպես են սպաները վերաբերում էին զինվորներին, զինվորը ինչպես պիտի հայրենասեր լինի, ինչ ձևով պետք է պայքարեինք։ Ճիշտ ասած զարմանում էի, բայց միաժամանակ ասում էի, ինչ մասնագիտություն ուզում ես ընտրեք անձին օրականի։ Ի վերջո ընդունվեց ինքը Արցախի պետական համալսարանի տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտության բաժինը եւ շատ էր սիրում արդեն իրավագիտություն, միշտ ասում էր իրավաբանը պիտի լինի ճշմարտախոս, միշտ պիտի արդարությունը պաշտպանի արդարության կողմնակից էր նաև։ Միանգամից այդքան լավ հատկանիշներ ճիշտ ասած զարմանում էի, ասում էի երևի երկուսի լավ դրական կողմերը հրայրի մեջ էին։ Դա հայնել էր մեզ պատասխանատվությամբ իր գործը կատարում։ Հետո երբ 15 թվականին զորակոչվեց բանակ, սպաները սկսեցին շատ գովել հրայրի այդ տաղանդը, զինվորական գործի ընդունակությունները նրա եւ միշտ ասում են, որ երբ գնում եք տեսության, ասում են հրայրը լավ սպա կլինի եւ որ դրում են, որ մնա բանակում ավարտելուց հետո։ 16 թվականին երբ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը, նրա ողքեվորությունը նրա անընդհատ մեզ ոնց էր զանգում ողքեվորում, որ հաղթանակը մերն է լինելու ու անմիջական ինքը մասնակցել է մարտական գործողությունների դեռ մեկ տարվա ծառայող էր, բայց արդեն ինքն էր ցուցմուկ տալիս առաջին դիրքերում էր։ Ու 17 թվականին, երբ ավարտեց մենք ռակետային զինծառայությունը, խնդրեցին հրամանատարությունից, որ թե ունենք շարունակի ուսումը Երևանում։ Քննարկեցինք ընտանիքում, ասացի հրայ զինվորական միշտ կարող ես լինել, ավելի լավ է շարունակես ուսումը նորմալ որակյալ կրթություն ստանաս, հետո արդեն կմտածենք զինվորական կդառնաս, թե իրավագիտությամբ կշարունակես ուսումը։ Համաձայնեց մեզ հետ 20 թվականին, երբ ավարտեց ուսումը, իր դասախոս उसने लिए ցուցմունքով ոստիկանությունից կանչեցին, հարցրեցին ամբիոնից լավագույն ուսանողի, հրայրին ուղարկեցին եւ միանգամից աշխատանքի վերցրին, ասացի շատ խելոք։ Ինքը ընդունվեց հակակառուցիոն համակարգ ու շատ ուրախ էր, շատ լավ էր դրամադրված, որ ու գիշեր աշխատում էր, ասում էր սա հենց չնայած այլ ուժային համակարգ ճակատագրի բերումով տեղափոխվեց ինքը, բայց շատ ուրախ, սիրում էր իր գործը։ Պատերազմի հենց առաջ դեռ չէին կանչել իրեն որպես ուժային համակարգի աշխատող, ինքը առանց մեր դիտողությունը հասնելու ստեց մեքենան ու շտաբեց Ստեփանակերտ, ասաց որ անպայման եթե այս մասշտաբի է մենք պիտի ներգրավենք։ Շատ չեր զանգում, շատ քչախոս էր հրայրը, լուրջ, բայց շատ բարի։ Չեր զանգում ընդհանրապես, միշտ բողոքում էի, զանգում էի բարեկամներին ասում եմ հրայրից տեղեկություն չունենք։ Գիտեի որ իրենց բաժինել են տղաներին հերթով տանում, տարբեր ուղություններով մարտական առաջադրանքներ էին տալիս, ինքն էլ էր գնում։ Միշտ անհասանելի էր, ու ոչինչ չէր ասում հեռախոսով, ասում էր լավ է, ինձ մտահոգում էր միշտ զգույշ եղիր, մեկ էլ հաց կերել ես, միշտ ասում էր լավ է։ Ու երբ մենք Շուշիին նկողում մարդիկ բողոքում են, որ հաց չի հերիքում, չեն կարողանում մատակարարել, ես մտահոգված եի, բայց միաժամանակ միշտ ասում էր, որ հրարի չի բողոքում երևի ասեկոսություններին, որտեղ դե ինքը միշտ ասում էր, ամեն ինչ նորմալ է, մամ հագուստ ունենք, ամեն ինչ հարցվում է։ Ու միշտ ասում էր, որ 4-րդ օրը, դա եղել է երևի հոկտեմբերի 2-ին, 3-ին, երբ ինքը արդեն զինվորական հագուստով եկա, հագուստը պատրված էր, մի մտահոգվեք անպայման հաղթելու ենք։ Գնաց ու չզանգեց, ընկերոջ հետ էր եկել, հացկերա մի դեր ժամ հանգստացան գնացին։ Հոկտեմբերի 5-ին, երբ Շուշին ռմբակոծեցին մշակույթի տան վրա, նկողում էի, տեղափոխվեցինք այլ նկող, գիշերվա կեսին զանգեց, ասաց՝ «Մամ, դուրս եկեք Շուշիից», ասացի՝ «Չէ, վրա, չեմ կարող ձեզ թողնել, որ դարոնել էր»։ Լիգոր տղասել էր մարտական առաջադրանքով էլի մեկնել էր, ասացի չեմ գնա, ասացի եթե չգնաս հաշ չեմ ուտի։ Ինչը դուրս չգաս, ասում եմ դու մեզ խանգարում ես, որտեվ ասում եմ ես չեմ կարողանում այս պահին կոմոդ լինել, չգիտեմ քո մասին մտածենք, թե մեզ մեկամեկ դու չեն գա, ինչը պատերազմը չդադարի։ Դուրս եկ։ Տեղափոխվեցիք հետո Ստեփանակերտ մենք Շուշիից, ես էի եւ հրանյու տատիկը, Պարզամուսինս էր վերստել։ Մի որոշ ժամանակ մնացիք, հետո հոկտեմբերի 9-ին մեզ արդեն ուղարկեցին Երևան, որտեղ ասացին, ստեղ մնալու անիմաստ է, իրենք էլ ընդհանրապես տուն չէին գալիս ոչ մեկը հետո, բայց միշտ անհանգիստ է ես, միշտ վախենում է հրայրից, որովհետև ինքը բնավորությամբ անհանգիստ է, չափից ավելի հայրենասեր էր եւ միշտ իր համար ավելի շատ է անհանգիստ։ Սեպտեմբերի 12-ին ինչքան զանգում եմ անհասանելի հետո զանգեցի։ Բարեկամներից մեկին ինքը էլի զինվորական բարձր պաշտոնային բաղեցնում ասացի։ Հրայիս լուրջ նիմ ասմա նորմալ է ամեն ինչ ես նորեմ խոսել իր հետ ուղակի կապ չկա, չի կարողանում խոսել։ Բայց 13-ին որ եկա Ստեփանագերտ, ինքը կարծես թե զգում էր, անընդհատ զանգում էր, ասում մամ, ինչ է կատարվում, ինչ են ասում եք, ոչ մի բան չգիտենք, ինչ է կատարվում, բայց մարտական ոգին բարձր էր, ասում եմ հրայր, լավ բաներ չեն ասում, ոնց որ խաղապահների մասին են խոսում, ասած խաղապահը մեր ձեռք չտալիս խաղապահը որ գա մենք կկորցնենք նրանք աղջուն, ինչ խաղապահ։ Բայց հետո ասում են գլուխներ, ճիշտն ասած, ես չեմ ཐակցում, ասացի գլուխները այդ պահեք հրայր տեսնեք ինչու է ավարտ այնքան էի զայրացած արդեն ես ամեն ինչից ասում եմ ես կհանեմ Ղարաբաղից մենակ թե դուք փրկվեք ասած տարոնին կհանես տենց ասած ու այդ օր անընդհատ ինքը զանգում էր 14-ի ուշ երեկոյան զանգեց ասաց մամբաղը մարտական առաջադրանքի եմ գնում անհասանելի եմ լինում չմտահոգվես ասում են հայ որտեղ ես գնում դե ժամանակ հադրութի մասին արդեն խոսում էին որ հադրուտ գնացող էլ հետ չէր գալիս հադրուտում արդեն թուրքերեն ասած չեմ կարող հերախոսով ասել նորմալ տեղը մի անհանգստացիր հայրը գիտեր որ գնում է հադրուտ ասած ինչքան ուզեցի հետ պահել ինքը չհամաձայնվեց, ասաց՝ «Բամ դու ես զինվորական, ոնց կարամ տենց բան անեմ»։ Իր շատ մոտիկ ընկերը Շուշիից Իվանը երկու օր առաջ հադրութում ասացին, որ վիրավորվել է չեն կարողացել հանել, մնացել է հադրութում։ Չգիտեմ, ինքը երևի այդ բանից էլ դրթված, երբ ասացին կամավորներ են պետք որ เป զի գնան մարտական ընկերներին օգնության ինքը կամավոր գնաց որտեղ իրանց երկու օր հանգիստ էին տվել բաժնի այդ 4 տղաները կամավոր գրվեցին, մեկնեցին թութամ կոչվող տեղամաս, որպեսզի հերթափոխեն իրենց ընկերներին, էլի ոստիկանություն չէին։ Գնացող առավոտյանին զանգեցին, ասեցին ծանր վիրավորա բայց չեն կարողանում տեղափոխել Երևան։ Բայց ինքը պատերազմ սկզբից մինչև համարյա հոկտեմբերի 10-ը ողջևորված էր, ասում էր անպայման հաղթելու է, կապ չունի, որ հիմա իրենք մի քիչ առաջ են եկել, մենք անպայման կհաղթենք։ Իսկ վերջին օրերին արդեն հետո հայրի հայրն ասաց ինձ, որ մի քիչ ինքը հուսահատ էր, ու վերջին օրերին կա կողմնականը արդեն մեկն է ասած, ինչի էսպես դավաճանեցին մեզ չեմ հավատում, որ կարող էսպիսի դավաճանություն լինել մեր հանդեպ։ Ու ինչքան հոր դրեց հայրը, որ ասաց՝ «Զգուշ կլինես, գուցե չգնաս, գուցե մտածես», ասած չէ, որոշել եմ արդեն գնում եմ գնաց ու նույն օրը բարձունքը բարձրանալիս անոթ հաչուն խփեց մեքենային, որտեղ իր ընկերներն էին, իրենք դեռ սպասում էին, որ մաս-մաս պիտի գնային։ Անմիջապես շտապեցին, որպեսզի փրկեն այրվող մեքենայից դուրս բերեին մարտական ընկերներին։ Երկրորդ հարվածը եղավ եւ զոհվեցին ինքներ Տիգրանը Բենո 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի առաջին օրվանից անմիջական մասնակցություն է ունեցել Արցախի հանրապետության պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողություններին։ Երազիկ Դանիելյանը ցավով է նշում, որ պատերազմը հազարավոր մայրերի դարձրել է ворթեգորույս։ Իր ворթին գաղափարի մարտիկ էր, նվիրյալ հայրենասեր։ Պատերազմի օրերին շատ հաճախ չէր զանգում որդուն։ Երբեմն բարեկամներից էր տեղեկանում նրա մասին, երբեք չէր դժգոհել։ Միշտ մարտնչել է այն հույսով, որ պետք է անպայման հաղթեն, քանի որ մարտական ոգին բարձր էր։ Սակայն հրայրի սպասումներն ու երազանքներն անկատար մնացան։ Վստահ եմ, որ Բաբելին է Արցախի ապագան։ Հիմա երբ այս անորոշ վիճակում անգամ ես չեմ ուզում մտածել, որ երբևէ մենք կարող ենք թողնել Արցախը, որտեղ ինչքան էլ որ դժվար լինի, մենք միևնույն է, ինչքան էլ քիչ լինենք, պիտի մնանք ու պայքարենք, որտեղ մենք ունենք դեռևս չարված խնդիրներ, որ պիտի ավարտեն գործը մի ամբողջ բաժին երիտասարդներ։ Thank you. Հրայրը զոհվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին անոթաչու թրջող Զարքի հարվածից։ Մտերիմ ընկերոջ Արտակ Ազիզյանի խոսքով հրայրը իր հուշերում միշտ ներկա է։ Հրայր Դանիելյանի հետ ծանոթացել ենք 2014 թվականին, երբ երկուս ընդունվեցին պետակ համասարան եւ ստացանք իրավաբանի մասնագիտություն։ Ուսանողական տարիների ընթացքում, երբ բանակ գնացինք մենք վանակից հետո ավելի ակներև դարձավ հրայրի գաղափարները հայրենիքի ու բանակի վերաբերյալ, սակայն նրա գաղափարները տարբերվում էին շատերից նրանով, որ նա ոչ թե սիրում էր հպարտանալ բարձապես, այլ սիրում էր ավելի շատ խոսել սխալներից ու թերություններից, առավել ևս երբ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում նա մասնակցել էր եւ տեսել էր թե մեր հաջողությունները եւ թե կորուստները, որոնք առաջանում էին բնականաբար ինչ որ սխալների հետևանքով, թերացումների հետևանքով։ Եվ նա շատ էր սիրում ընդգծել միշտ այդ թերությունները, միշտ ուզում էր հնարավորություն ունենալ ինքն էլ մասնակցելու հետագայում այդ թերությունների վերացմանը եւ պատահական չէ որ հետագայում նա ծառայության անցավ ոստիկանությունում իրավապահ համակարգում եւ նա այդ բնագավառը պես կապ ուներ թերությունների վերացման հետ, հանցագործությունների կանխման հետ, բացահայտման հետ։ Նրա մարդկային տեսակի մասին խոսելիս կարող եմ ասել, որ շատ ընկերասեր էր եւ միաժամանակ սիրում էր ամեն ինչի մեջ ճշտապահությունը, կարող էր անգամ իր ընկերոջ հետ վիճել, եթե տեսներ, որ իր ընկերը ինչ որ հարցում ճիշտ չէ։ Նրա անձնական նպատակների մասին ինքը երբեք չէր խոսում, նա շատ համեստ էր, չէր սիրում ոչ բարձենալ, ոչ հպարտանալ, հատկապես սիրում էր, եթե անգամ պետք է գովեր ինչ որ բան, այն գովեր այն բաները, որոնք հենց իր անձնական ձեռբերումներն էր։ Ես հիշում եմ մի դրվագ, երբ մենք արդեն պետք է ավարտեինք համասարանը եւ նրա համար մեքենա էին գնել, սակայն նա շարունակում էր Շուշիից դասի գալ ելի հասարակական տրանսպորտով ու երբեմն ստացվում էր, որ ուշանում էր, դե Շուշին էլ ցուրտ էր, մրցելով ուշ տրանսպորտով գալիս էր, դասախոսները երբեմն խոսում էին նրա վրա ուշանալու համար ու մենք հարցնում էինք, որ եթե մեքենա ունես, ինչու քո մեքենայով չես գալիս դասի ու նա պատասխանեց, որ ես դեռ գումար չեմ վաստակում, որ բարելիկ լցնեմ ու կամ մեքենան թող մնա, երբ ես կաշխատեմ, այդ ժամանակ էլ իմ ուժերով կգամ այստեղ։ Շարունակում էր այդպես մինչև վերջ, մինչև ծառայության անցնելը, աշխատանքի անցնելը, նա տրանսպորտով էր գալիս։ Նա իր կյանքը երբեք չէր պատկերացնի Արցախից դուրս, եթե այդպիսին պատկերացումներ ունենար, այդքան չէր հանգստանա հայրենիքի համար, չէր մտահոգվի նրա սխալներով, թերություններով։ Նրա ամբողջ կյանքը կապված էր Արցախի հետ։ Գալիս էր դա իր ընտանիքից, մեր հայրենիքը այդ հնարավորությունները տալիս էր այն ժամանակ ու հիմա նույնպես մենք կարող ենք նրա փոխարեն այս հայրենիքում ստեղծել, գերտել ամեն ինչ եւ երբեք չհոգել մեր հայրենիքը։ Իսկ գործնական նպատակները դա բոլոր մարդիկ են ունենում են նա միանշանակ կշարունակեր իր ծառայությունը եւ համոզված եմ որ շատ մեծ հաջողությունների կհասնեն որովհետեւ նրա արդարամտությունը բավական էր որ նա իր գործում երբեք չսխալվեր չշեղվեր ճիշտ ճանապարհից Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 2020 թվականի հրամանագրով Հրայր Դանիելյանը հետմահու ապարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որի ընթացքում անդրադարձել ենք Հրայր Դանիելյանի մարտական ուղուն։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյանը Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։